פרק ל"א ופלשתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלשתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע. וידבקו פלשתים את שאול ואת בניו, ויכו פלשתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. ותכבד המלחמה אל שאול. וימצאוהו המורים אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים. ויאמר שאול לנושא כליו, שלוף חרבך ודוקרני בה, פן יבואו הערלים האלה, ודקרוני והתעללו בי. ולא אבה נושא כליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. וירא נוסך אליו כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו, וימות עמו. וימות שאול ושלושת בניו, ונוסך אליו גם כל אנשיו ביום ההוא יחדיו. ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן, כי נסו אנשי ישראל. וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו את הערים וינוסו, ויבואו פלשתים, וישבו בהן. ויהי ממוחרת, ויבואו פלשתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת שלושת בניו נופלים בהר הגלבוע. ויכרתו את ראשו, ויפשיטו את כליו, וישלחו בארץ פלישתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם. וישימו את כליו בית עשתרות, ואת גבייתו תקעו בחומת בית שן. וישמעו אליו יושבי יבש גלעד, את אשר עשו פלישתים לשאול. ויקומו כל איש חיל, וילכו כל הלילה, ויקחו את גוויית שאול ואת גוויות בניו מחומת בית שם, ויבואו יבשה, וישרפו אותם שם. ויקחו את עצמותיהם, ויקברו תחת האשל ביבשה, ויצומו שבעת ימים.